Yy, Z granatu. A skąd to nie wiesz, że jest cudów Wieczyszczonych, bardzo dużo tego budowlanego... No jakie? E, no jak to jest? Kurwa, porównanie tego wszystkich tych... Do tej wody książek, kurwa, badala. To już wykupiłaś, ale nie ma tego na... No, wydałem się na To jest nadal, bo moje... Ale jeśli była woda... Było okej, kurwa było. Nie, jutro. Ja słuchaj, czy tam kurwa, jak komuniści tam kurwa wyglądają na mechanika, ja to kurwa nie chcę, żeby kurwa o co w tym wszystkim chodzi. Ale tak, tak czyta kurwa. No tak czyta kurwa. To jest... Dawaj, chodź już kurwa, nie mam głowy, kurwa. Przyjdzie to już może chyba, nie ogarniemy. A nie, nie, nie, nie, nie bagajmy. No garniesz, to będzie, obudź się tylko. No, no, no, no, no, no, no, no, no,

Jezus, ateisty może wydaje się taki kurwa Thank you.